otxailako geita bi ditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irriatiaren albiste mankizuna. Ardo eta kroketa ekologikoak aipatuko ditugu lenik eta behin, atzo produktu hauen dastatzea egin baitzen eh, kirol tabernan, eta oso arriak astatxua izan omentzen ekimena, irurogeita mar bat lagunek parte hartu zuten atzo iluntzean, ekia dendak eta kirol tabernak antolatutako ardo eta kroketa ekologikoen dastaketa honetan, bi euroren truke bertaratuek ardo zuri bat, urteko ardo beltz bat eta moskatel bat dastatu izan zituzten, irun berriko azpe ardotegikoak guztiak. Bestalde, brokoli, pisto, onjo eta kuila egindako kroketa ekologikoak ere eskaini zituzten argedasko kozinabar enpresakoak. Eta orain bagoaz aurre eskolara ezitzaile posturako hautagai zerrenda behin betikoa argitaratu baitu udalak. Udal aur eskolan ezitzaile posturako zerrenda egiteko deialdia amaitu daia da. Behin betiko emaitzak ikusgai dituzue berriozar.es udal webunean. Eta horiekin zentro horretan behin behineko kontratazioak egiteko pertsonen zerrenda osatu du udalak. eta aurre eskolatik ez gara mugituko hemendik gutxira hemendik aste betera zehatzago esan da zabalduko baita bertan izena emateko epea martxoaren batetik ama bostera bitartean zabalik egonen da berrio zarku udalearen aurre eskolan izena emateko epe hori argibide gehiago eskatu nahi baldin baduzue edo eskabide horriak jaso berrio zarku udaletxeko atondora jo behar duzue kale berri kaleko zazpigarren zenbakira goizeko sortzi terdietatik amaikate erdiak arte. Laster udalaren weborrian ere, webgunean ere, e, eskuragai izanen dituzue horri hoiek edota 0 amabi telefonoan. Eta segituan, asteburu honetarako itzorduak kultur eta isialdi itzorduak eh, aipatuko ditugu lehenik eta behin gaur bertan berriozar groutxo films eh, elkarteak eh, antes que el diablo sepa que has muerto izeneko filma eskainiko du gaur iluntzeko sortzi terdietan kulturgunean izanen da hori proiektzioaren astean tartea zabalduko dute pelikularen inguruan solasteko eta zizkamizkak ere izan izanen dira jan eta edateko. Eta igandean berriz, Nafarroako kirol jokoak berriozarrera etorriko dira. E, berriozarko kiroldegiko frontoian izanen da hori, herri kirolen modalitatearen lehenbiziko jardunaldia jokatuko da hemen, berriozarren, eunda berriogeita mar bat gaztetxok parte hartuko dute, adin ezberdinekoak, eta goizeko amaiketatik aurrera lehiatuko dira, esan bezala herri kirolen e, modalitatean eta kiroldegiko frontoian atzo bertan, e, ba, e, kiroldegian oier aizkorbe dabil herri kirolen e, modalitate horretan, herri eskolan monitore, eta berarekin hitz egiteko aukera izan genuen, berak azaldu zizkigun, edo azaldu zigun igande honetako itzorduaren nondik norakoak. Osotara ideia bat egiteko eunda berrogeita mara aurrek parte hartuko dute gaurko, osea, e, gandeko jaialdean. Eta, pues, e, betelutik, e, sakanatik, bai etxarritik, arbizu eta baita altxasutik ere etorriko dira, larraintzarko, bueno, ultzamaldeko taldeak ere etorriko dira, eta baita e, e, basaburuatik, basaburua mm. bazanetik, berriozarko ekin batera. Txiki txikienak, esan bezala proba kombinatuan aritzen dira, loko txubiltzen, txingetan, zakulasterketa eta korrika. Horrekin mm. egiten da kombinatxo bat. Gero, e, ertainetan, e, infantiletan eta kadetetan, trontza gehitzen zaio modalitate hoiei, kombinadaren barrean, eta gero handienek ere sokatira egiten dute beste txapelketa moduan. Eta beste itzordu bat igande honetarako, kasu honetan, e, etxeko txikienendako antzerki aldi bat, antzerki saio bat, e, iluna teatro konpainiak, berriozarren e, ba, e, finkatutako konpainiak, eskainiko duena un de detektibes izenekoa, hori igandean izanen da arratsaldeko zazpietan auditorioan, iru euroko prezioa dute sarrerek, e, txartelek, eta hoiek eskuragai izanen dituzue, lehiatilan, e, saio hasi baina ordu ordu bete lehenagotik. eguneko egunkariei, tartea zabaltzeko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gure kiosko digitala zabalduko dugu, lehenik eta behin berria egunkaria hartuko dugu esku artean. Lana sustatzeko maila parlamentuan, kanpoaldeko protesta artean, hori iruñean gertatu zen, Nafarroako parlamentuaren inguruan izandako protestak, eta barruan ba, lanari, enpleguari buruzko ba, osoko bilkura berezia. Bestelako kontuak ere badakartza berri egunkariak urte abete da tortura salaketari gabe eta torturaren aurkako taldeak historikotzat jo du datua. Bestelako kontuen artean hause herritarrien parte hartzearen bidez bake prozesua indartzeko foro bat egingo dute Bilbon eta Iruinean eginen dute hain zuzen ere martxoaren 14 eta 15 eta bukatzeko azken lerroburu bat euskara eta gaelikoa berreskuratzeko plangintzat eredugarritzat jo ditu Europak. Diario de Noticias hartuko dugu orain, berrogeita masei mila langabetu eta gobernua lotan. Hori da lehirroburu nagusia gaurko edizioan eta gai beraren inguruan beste lerroburu txikiagoak ikus ditzakegu. Langabeziaren aurkako protestak bi aldiz eman zion parlamentuari debekuaren gainetik eta oposizio guztiak UPNren enplegu kudeak eta negargarria kritikatu du eta kontsensurako deia egin du, baina badira beste kontu batzuk ere ezin egona Nafarro arloan kaixa banken doikuntza dela eta eta doikuntza esaten dutenean badakigu murrizketak eh, aipatzu nahi dituztela. Diario de Navarra izanen da gure azken eh, egunkaria, egunero bezala, eta hauek dira e, ba, nabarmentzen dituzten lerro buruak eh, taldeek edo alderdiek enplegua dinamizatzeko mai bat osatzea adostu dute. Bestelako kontuen artean, hau irakur dezakegu, eunda zortzi mila euroko isuna, e, hogeita iru gazteri osasuna zaragoza partidan izandako istiluak direla medio. Eta bukatzeko hau irakurri irakurri dugu diario de Navarran eh, temperaturek bea joko dute gaur eta asteburu hotzan datorkigu gainera labur eh, bada ere, asteburu honetarako kirol eh, itzorduak ere aipatu nahi ditugu, edo besan da futbol itzorduak, berriozar futbol elkarteak eman dizkigunak. Gizonezkoen futbolari dago kionez, erregional mailako lehen, lehen mailako taldeak, atxeden aldia izanen du asteburu honetan, bigarren mailako gazteek rotxapearen aurka jokatuko dute igandean, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, hemen berriozarren, eta hemen ere, kadeteak A taldeak jokatuko du gazte berriozaren, berriaken kontra, larun batean amabiak eta laur denetan. Kadeteak B taldeak ardoi izanen du aurkari larun batean, goizeko amarterdietan, zizur nagusian. Eta aurriak A taldeak donezte B izanen du aurrez aurre, larun batean ere, eguerdiko amabiak eta laur denetan, donezte aurrak B taldeak ardoi izanen du aurkari larun batean amarterdietan, berriozaren eta bukatzeko erregional mailako emakumezkoen taldeak itaroa uharteren uarteren kontra jokatuko du igandean agriatxaldeko seietan uarten. futbitoari dagokionez hauesek dira asteburu honetarako norgeiagokak berriozarrak bidezarra izanen du aurrez aurre larun batean goizeko amaikako hogei gutxitan noainen e, partida beretsua izanen du berriozarbek bidezarraren kontra jokatuko baitu ere noainen eta e, ama, amaikak laurden gutxitan beraziaia une berean berriozarzek liceo monjardin e, monjardinen kontra jokatuko du larun batean eguerdiko a, ordu batetan Liceo Monjardinen. Berriozardek agoitz eh, izanen du aurkari larun batean ordu batetan Berriozarren. Berriozarek ere Berriozarren jokatuko du Larreonaren aurka amaiketan larun batean. Eta Berriozar efek aran esport izanen du aurkari larun batean amabitan hauek ere Berriozarren jokatuko dute. Berriozargek e, huerto eskolaren kontra jokatuko du larun batean goizeko amaikak laurden gutxitan. Berriozar atxek lor Lorenzo Goikoa eskola izanen du aurkari larun batean amabietan berriozarren. Berriozar ik bidezarren kontra jokatuko du. Larun batean goizeko bederatziak eta laurdenetan, denetan noainen. Eta berriozar jota mendilorriren aurka hariko da larun batean ordu batetan berriozarren. Berriozarkak abantze eskabarte taldearen aurka eh, jokatuko du larun batean amaiketan e, eh, azoz herrian eta bukatzeko berriozar elek nesken eh, taldeak bidez arra izanen du aurkari larun batean eh, arratsaldeko lauretan berriozarren. Eta kirol norgeiagokak aipatu ostean eguraldiari buruzko informazioa emateko ordua iritsi zaigu. temperatura jaitxiera nahiko nabarmena gaur izanen duguna. Horaintxe bertan, eh, atzoko temperaturekin eh, alderatuta, ezago mm, alde handirik ere, 6 graduko temperatura baitugu orain berrio zarrien, atzo baino pixkatxo bat freskoago, baina aldaketa datozen orduetan nabarituko dugu, termometroek bera eginen baitute, eta eguerdi parterako iru graduko temperaturak izan ditzakegu, eta iluntzean 0 gradura iritsi gaitezke zeruari dagokionez e, orain oskarbi edo oskarbi izan dugu goizeko lehen orduetan e, baina ba, odeiak saretzen hasiko dira eta datozen orduetan e, ba, hainbat prezipitazio izan ditzakegu. Thank tira ba hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren eh, sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten